اگر والدین فرزند خود را از ارث محروم کنند آیا گناهکار میشن یا حقی ضایع میشن از ارث محروم نمیشن هزار تا وصیت هم بنویسی از ارث محروم نمیشه اما اگر اموال رو تقسیم کرد و رفت اموال رو تقسیم کرد به کسی چیزی نده این گناهکار میشه دلیلش چی است میگه با دلیل یا بی دلیل هم اون با دلیل یا بی دلیل محرومش کرده باشه خب ما دلیلش رو میگیم این است که با دلیل باشه بی دلیل باشه نمیتونه محرومش میکنه اگر چنین کاری هم انجام داده باشه در یعنی این صورت پدر گناهکار میشه دلیل کجا هست دلیل هم صحیح بخاری کتاب الهبه وقتی که نومان ابن بشیر پدرش بشیر ازدواج کرده با امرتوم رواها قبلا اینو گفتم هم ازدواج کردی با با امره امره هم یه خانمی به اصطلاح شاعر بود خیلی مشهور بود بچه‌دار شد نومان متولد شد گفت این باغو بده به پسر من نومان بده گفت باشه این مال پسر تو نومان وقتی به نومان داد مادر گفت بری شاهد بگیر پیش نبی کریم صلی الله علیه و اون شاهد میشه نبی که پرسیدن که آیا به همه بچه ها اینقدر دادی گفت نه به همه ندادم به همه ندادم فقط به همین داد فرمودن من شاهد ظلم نمیشم این ظلم هست دوباره این معامله به هم خورد و باغ و ازش پس گرفت پس این که پدر میخواد کسی بیشتر بده یکی رو محروم کنه گناهکار میشه